Lha nek ati iki pisan bebas mon makane ngecek sing ngendang iku. Ya daripada ngelamun ditinggal bojo koyok modele basuman sak gudang nek gelem tak turuti. koyok menang-menang dhewe lanang dhewe mutung 6 bulan ndak ketemu ndak patekna aku. Aku nih gak ketemu job iku pusing, tapi nek gak ketemu Basman gak peduli aku. <laughs> Iki ana pengumuman ana kerapan sapi ndek Madura ndek Pamekasan Biasane bojoku Cak Basman sing melok kerapan sapi. tapi saiki dia tak ambil alih ae. Wong Basman ningkat gak ono aku dhewe ae sing. <laughs> Jarene panitia nah. Nek bini tak oleh melok kerapan nah. Aduh, pun tenten peraturan nih pak, buat nenten lah an, pokok lah kerapan sakti. Ya wes nah, gak apa-apa wes. Hmm. Jadi lah kali mas. <laughs> Ero benar ya jadi ini ya, aku tukang joki ya. <laughs> Lah ya apa nemulan gak joki bojo, joki sapi wes. Kula diakal nggih tak akal sapi kula tak jenengno brentik. <laughs> Eling-eling ente liwayat e sapi brentik, sapi kula wedok sakale. <laughs> Kabe musuhe sapi lanang-lanang teh. Waduh, teger-teger gede-gede, dojo rajot, tengganteng pola. Tapi sapi kula mboten. Kula banyak milih brentik niki ayu brentik niki. <laughs> kula wedak isak kilo tak lering-lering kali kula. Aduh se lengo wangi deh. Lunga wangi ini kudel konyet. Eh, duk konyot apa. Sak botol ini kalau kabe akan kabe. Buntut-buntut sampai sikil kak kari dek. Hmm. Kulo kei bengi sabang. Hmm. Kulo wedak ya abang. Waduh pun melok-melok pendek. E. Kulo celai padahal sapi ini koyok celaan. Kulo celai malin ini bu. Cek ketok kereng ya tenggal kulo. Hmm. Pun cari wasit. Nah, ayo nah. Ini pun kulo nomor lima mawon pak. pas musuh we dek sapi ini aduh menyala nih Dek gak salah setan kober jenengi sapi ganteng lah tapi kula pun ciri lokasi iku lah setan kober gendaane berhenti tak kono wah tepak iki dek aku santai bareng setan kober iki musuh ambil berhenti aku tenang aja dek wasit prat-prit ayo mulai Kula tenang mah prit pun laku kula santai mau jari wong nah Mangka nenek bini jono ora kerapa nah gitu. Loh, tapi kalau setahan tenang, mawon. <laughs> Bareng rodo ado, pun ado kali ini kuno po setan kober, kalau suwiti. Hmm. Wong jenenge setan kok penoleh. Loh, kok kaya suarane bojone aku jare iki. Ditoleh kok brentek ning muridin teh ning setan kok. Alon alon dek. Wah ini kesempatan yang baik buat saya. Langsung berhenti tak cablek. Blok munual lebih setan kober. Nggak lengok sing joki setan kober. Oh <laughs> pemarlena nakala nih kuat asal ngak sing muni mau buatan berhenti nih sing muni nih kumarlena itu e, deh. Pokok kalau pun nomor siji lante masih kepake apa apa kalau nomor siji pun menang nomor siji. <laughs> Waduh mungkin nih cak basman kerung be kalau nek kerapan sapi enak ini kalau tak ngiling sapi mawon sih. Eh, waduh dungi dung Tidak peduli, tidak ada laki-laki. Pokoknya saya harus bisa hidup ini. Hmm. Belajar mandiri saya. Lo lah elek lo niki. Anu lo dek. Ikut persatuan apa nih bu? Himpunan Wanita Karya. Hmm. HWK aku lo. Hmm. Ngeten niki lo. Kok cak mana lo bingung be dek. Nggih saestu. <laughs> Bingung niki. saya enak ngeten niki kok ketemu konco-konco, kanca -konco. ngeten iki kula wis pae sak model sak niki kula masih wae tuwe mboten peduli tuwe e kula eling-eling tinge kali wong lanang rambut tak perbaiki tengkap slon tak bikin keribu kaya nona 17 tahun bas manek ketemu cek kepencut nggo aduh masalah Bek, kena apa, Bek? kono jok kumpul wong ini-ini iki. malah. Iya, tak ngono kok nyanyi apa, Bang? Eh, menghibur hati, Dek. Oh, nyanyi ereng-ereng Gunung Arjuna. Lah, apa? <laughs> Ereng-ereng iku lho, Dek, ereng-ereng sate. Oh, itu mari menang iku ta? Heeh. Uh mari kerapan ta? Iya. Oh, peno gak peduk paman. Ola oh, apa gak nek pamanmu sak masuk buku e. Nemu lan iki kamu le. ba minggat banda karo jawane. Pokok aku sih tenang aku wis. Eh. Iya, sing penting nyambut gede-gede iki. Iya, wis gak bengong-bengong Paman gak bener diturno lak melok kejlungu, Pak. Iya. pengalamanmu ta? Gak wis aku gak kompetna. Oh ya. <laughs> Aku boleh. Makane lho penapa anakane pamane peno. Ojo melo-melo pamane peno rusak. Iya, ketularan wong. Oh, iya, ketularan. Padahal kamu ni kepedok kepena, ketokok. <laughs> Eh, lah iya. Aku lek peno nyanyi apa ereng-ereng sapi. Ereng eh, sapi. Eling sapi ku. Apa? Oh? Sapi ne peno apa? Pacarku biyen lho. Lho. Lek pacar sapi? Sapi nah kok. Oh, sapi nah. <laughs> sapi sapi na jenenge ngono lho pancane peno jenenge sapina ya perkara sapi ku sing dhisik lak kon ngedol aku ya uh-huh. eman sapi putih tak dijolno oleh pati tak jolno sapi abang iyo. sing kari iki perkara sapi ijo iku lho <laughs> ono sapi mak ijo deh iku lak gaene kumkum lumuten muten oh, ngono lho mari ngono tak dol saiki saiki bisa perkara njaluk arloji kenapa eh njaluk arloji arloji gak sing sapi nek ku njaluk arloji tak peno tuku ala dhek regone piro arloji tuku kok nang otomatis iki Kumati. Kumati sing 1500 iso le. Ketok lak pelak kembiar. Wani wani sing iku lho be awet sing batu swidak iku. Lho, ora oh, batu swidak dik. Ya ditambahi dhewe. Oh. <laughs> Tambah watu pecelan apa ngono. Kene iki gak kangen paman ta. Wong ditinggal sing lanang mesine susah. Kok penuh seneng-senenge. Lha apa, Dik? Padahal lak durung pegatan, Dik. Lho gak pegatan aku babat tak umbar. Lha susah-susah. makane enak penobian gak tadi ambil aku aku kayak masih di tengah lona gak bingung aku pokok aku iso tolak sana mangan dewe tetep jalan lancar dodol juga dodol nongko kok oh. bingung bingung iya tapi ya pikiran apa lagi paman ya apa nasibe nasibe iya bapak? Aku ingin lho, Bek. Jane aku wis kepethuk karo paman. Lho, mbelani wong pamane panjenengan. Lho, enggak. Bareng tau petuk penuh jare teko doan rambut penuh saiki di Pulau Soropol kok jarang nakal. <laughs> Ya apalah, ya apalah, penuh lho, mosen Lho gak ngono kok tambah nom. Iki model model iki, model eh, rok. Kok tambah nom? Lho iya nom rambuté. Iya. Heeh. Teko mburi kok cicak rawon. <laughs> Ini paman nek ponane setel panjene. Tapi lak wong ijen gak dikenekno panjene ya kurang anu perhatian wong lak kurang. Iya, nek ngene lak menarik perhatian. Sekira wong petuk sepisan iso kaya-kaya iso getepuk-getepuk. Kok aku tau wingi, Dek. Ya, sampean. Iya. Kalau tekompu ini sangat ada sisi senting. Waduh. 17 tahun mm -mm. itu lo ditut. No, iya. Belum dititit-titit. Barang tak tolak. Lo wis kaya wujan. Iya. Aku tak gabi sana kalau dia lak nakat. Masih kaya wutah hejo. Tak iya. Iya. Kalau anda nakat tolak. Kaplok. Pemana ketemu pamane basman. Iya. Kayak malangan nih. Tah hejo. Iya. Kaya hejo. Tak boleh. Karena ciri cu aku ini. <laughs> Iya, eh paman ngomong aku, jane wis kate nang mule saking wedi wi peno Saiki nduk gerdu. Hah? Dadi hansip. Iku klambine celanane entek, saiki kan sarung sarung rawak-rawak embun nembul lan. Peno <laughs> peno lho. Peno iku ojo ate ngono lho, mosok ana pamane sarunge rawak-rawak dijarno. Nembulan iki ya gelek penggawean gak oleh lah bingung aing lho, dadi mule awake rusak saiki. Nemu rusak e. Belumnya atas. Loh, kadian lo nek belum iku atuh. Sakno, daging entek kari belum tok dek. Aduh sakno iki. Lah mulai lek sampean ndurasa sakno, paman iki kate mule, wedi lek sampean gak muring-muring paman iki ngajak balen lho. Apa, Dek? Ngajak balen. Ya, balen tunggu dulu lihat saja Loh. nanti. Lho sampean tenang ajak balen ta? Lho nek balene gelem tapi ndelok modele dhisik. Iya. Nek dandanane angel atau gak balen lho. Tapi gak tapi sembarang isuk foto kok. Loh. bingung nek dandani. Gak ngono, barang-barang sing dhisik kuwi sik wutu cuma dek iku yo ngoro ati kate nyambut gawe lah gak oleh penggawean awake sampe rusak tapi sembarang jare gak ketul ngono lho be. Temenan lho. Iya. Nek digugu peno lho. Wis ta lek panjenengan peno gelem nrimo paman ku tak culeke. Anu. Ya apa sih? Tak celuke ngono lho. Saiki ngene lho tak deloke dhisik perubahane yo apa paman iki. Celuk ta? Iya celuk wis. Tak culuk ya. Iya panjenengan setel ponakane. <laughs> Oleh ale. <laughs> Ole ale. Toto le ale yo. Kowe janjian ngono ae man tenan oman oh, kenan tak kek kodho lak ngono. Iki main keplokan be, lek gak lek gak dikeploki juwat iki lho. Oh, oh model kerajaan. Lah opo ae? Mun jare kodone ana plek-plek moro man. Oke, ole ale yo. Tak tasan aku. Lho ya, Pak. Kusek nemen pamit. Ya apa tambah ndik ah, duwe Pamanmu kok tambah nglentro ngene lho. <laughs> Tambah ndik duwe nemen iki. Ngomong e sapa kene? Tau mangan vitamin blas iki lho. Eh <laughs> ngomong e sapa kene? Wong lanang jok cemacem. Aduh, aduh. Aduh mek lap kelom nonton e dol. Lho, pancet ae. bebek saiki wis dipethokno ben sawangane koyo kok anu. Lho, ganti sawang-sawangane ngondrol potongane kok bekelen ngene. <laughs> Jopone. Apa ngene iku ya apa Paman? Jopone, Ketemu wis nyenyek ngene. Iki ngetok-ngetokno nek awakku seger waras. Tak koyo peno. Apa? Peno atine peno mbok grogoti dhewe. Aku mbok tinggal mencet tambah bunder. Peno dengan sak teteng aduh Kasihan, kasihan. Waduh, omongnya sapari tiga kasihan. Kasihan. Oh, apa nyata? Tak jelok toko buri potongamu. gawe potongan koleksu. Wah, tuh rambutnya jerongkok-jerongkok no rambutnya. Aku saiki cak bas kempeng mas. Keperawangan yang tumpuan saking aku udah gelem. Tak kayak aksi tok aku. Dulu aku saiki hati suwean siwa lu. Iya tapi mbak penuh. Aduh, ini dah oleh, ini dah oleh. Saiki aduh pasang aksi aku. Saiki kan zamane itu kak. singkong ambek keju. <laughs> Masih patang aksi tetep kaya ngono potonganmu kok endi? Aku duduk tengah-tengah. Biasanya wong gak kepethuk 6 wulan ku yo. Yo apa? Ya apa? Kepethuk kok sepecoan ae yo apa lah. Kok lak krungu dhewe nek paman dihina. Nelongso atiku nek ngene atiku. Hah? Rontok-rontok atiku. Salah kok wedok dhewe. Kok dadi apa lho? Lho, <laughs> kasihan temenan deh. Ya kok ketemu bulan ora ngono lho. Lah, tapi gapek. Kok karepe gapek tapi tukan deh. <laughs> Aku gak piuk. Karena di piuk ini ayah gulung komen. Ini lah, itu paman ku kalah izin. Tak jadi aku gak digapiuk di sini yo. Kok gak digapiuk di sini lah. Paman ini wong lonang. eh wong lanang. Sawangan ini gila. Kurang ya apa. Eh? Model ini. Peduk wong wedek. iso kaya kesemak ini seneng sih. Lu lihat bolan balen ini balen. Udah pegatan. Tapi ini ndak ucapkan kaya ngono lho. Ngelong sapi ku. Ngelong sapa. ini. Apa? Apa cak? Sri kunting jalawu. Waduh terus. Sate tabis kali jemek. Waduh. <laughs> Pusing tekoro Iya wong lanang milih tanding jemek. Lah kudanan iki jene. Oh! iya sawangan iki kok gegek mutok wong ayu. Rek iki ngono kudane kok bahas sampe. Karepe karepe mati ngoceh babawe carno. ngono gedong pirang-pirang taun dadi. Wah, ini waduh wong ora akar to iki. Mbek gedhong kena kalah peribasan dhek iki. Kena muni ae, gak serok gak sutil iki. Eh, gak serok gak sutil. Ah, iya terus sing bekatokan. Cumplung bekatokan. Aku kamu lo gak kentil. Aku kamu lo gak kentil. Ayo cumplung pang bajing. <laughs> apa lo boleh ngajangi ombek bebekmu kan ini ini ponaan jenenge ponaan temen iki tadi sabar sabar oke sampai anu lah kekiran mana enggak tahu petuk kok ngono mbok ya si mesra sabar sapa lo sabar waktu tulis Hah? lo ya dimas lah. kene nyeluk kakang masih mak apik dah ya ya kita lo dimas iya oh, potongannya koyo mbok sing apik ini iki lo aku gak bluter koyo biyen aku saiki tenang santai aku saiki hmm. bapak pamanmu sing ganti bluter aku pokoknya tenang santai saiki tambah lemu saiki tambah barengmu. Santai aku. Nek dodol buah-buahan nek sing tuku arek 6 pringas, pringis. Goyang. Oh, temurane sik diterusno. Oh, kalau mau dodol goyang. Aku nek gak pringis, pringis, Cak. Ate mingkem nek. gak iso tau, gak kayu dagangane. <laughs> Oleh oh, ngono pirang-pirang dina ngente, Pak. Kok jawab aku Oh, Ngono jare nemu. Wis ada mengira wisan, mengira ngene. Tak sing njen nek kalau kalau untuk goyang goyu. 6 bulan ku nandi ae, Man. Kok gak nyampe bebek blas ku Aku ngelang-ngelang jagat. Oh <laughs> iya. Tak nokon niku. Iki apa persoalan kilo aja sampai iya iya terus terus terus persoalan kilo oh, gedek gedek <laughs> oh, gedek gedek gede oh gede kalau ini sadar baik pernah yang ngono ya kalau ada salah paman ya pernah ya saat kena saat jani lo ayo apa itu munggah umur lah saat kena hmm. usia senja ada kagian macam nah ya anak orang izin gak kayak orang lorek wah orang <laughs> lorek lorek ada lah ya wis Ayo sing enak ngono ayo tak syuting. Ayo. Lha oh, apa syuting iki kuwi? Padane tak syuting. Cak Basman yo, sak iki kena tak kakean macem, gak pusing-pusing wis. Iya iya iya. Ngono lho. Tenang. Saiki aku yang delok modele pengen Ini lho Cak Basman yo. Ayo sak ngorek Ayo tak <laughs> dusi Cak Basman. Tak Basman, tak dusi ayo. Ya apa lho kalau itu. Iya. Aku izin ngeponakan lek ana wong tuwa. Insyaallah wis ya. Ya ya ya lah diwadahi aja gak karet karet. Ya, apa diwadahi kak cukup. barang rusak digenah no mana. Eh, hmm, hmm, ya. Kau nyari si pura. Ya ya ya ya. Ya ya Eh apa? Apa? Oh, cari. Kau di kau cari ambon lah. Eh? Cari ambon. Lo. Lah pernah sing golek kamar ilai sing golek kamar mana? iya. Nenek biar jadi gue sapari. Ya saya. Saya kita le bambang Siswanto. Oh iya. <laughs> Model model kan di kuri. Tapi ada yang belum menunggu no kaos teko. Pacul <laughs> malah apa ngelompoi? Lagi ngeruding balik no pekoro. Ya ni kalau. Terus geger sih oh. balik. Aku sih lho, lah pekoro kona. Gula salah benar sih beda. Apa? Tadi masih ono ini aja dinut mana lho, cak batu. Iya iya iya. Mana? Terus mulai berhala teko mana? Iya tahu lo iya kecil ini. Garendi. Nah, garendi. Ada petaian. Orange garendi. Tatan ini gak garai mau lo. Oh, betul betul. Oh, barang tikus Bob Marlena, nara. Iya, iya. Iya lah, iya. Pangling, pangling. Susule balik no. Gue suka krungu, kan, nyanyi jerit. Oh iya iya. Ono nyanyi jerit kan ibu lolo. Suarane lo kemelenteng. Ayo. iya. kenceng kita. Betul betul melok rapan sapi kan. Kamu tuh nyambut gay, sial lah nyambut gay lah. Apa? Ngapa nyambut gay hutan hutanan ga galak Di. eh? Nyambut ga galak wedi. <laughs> apa apa ora ngerti apa apa ya apa sih nek langsung ini langsung iya lah enak itu gledekan cilik iki mek 2000 iya bener bener lah aku nglumpukno wedi ki oleh telung kebet iya ya terus tak lumpukno kali iya nek ya lainnya apa udan teko iya bareng kali aku kok tidak delok wedine balik nang gone dhewe-dhewe <laughs> Eh, itu nyabut jari yang ngono, gak cocok yang ngono. Gak apa-apa. Gak eh, perlu nih lah. Gak cocok ya golek pengganti. liyo. Iya, iya. Ya, golek no sewan won tau pola iso. Oh, cocok balik mana kan dulu. <laughs> Oh, oh ini gue ngawur. dagang ya, dagang. Waduh, oh, enak dagang. Oh, enggak ya dagang. Makanya apa saya kilem musuh bur dagang. Bodoh karo bener-bener lah dagang ya. Iya, dagang ini. Pancet, dagang buah-buahan kok tak kon hmm. mangi. Cuit-cuit barang. Iya, jeruk, jambu. Nah, yo, borong-borong Apa? Wong foto-foto. Apa foto apa? Oh, maklar. Iya, maklaran. Oh, iya, apa apa ya kamu? Coba kamu kalau sepeda rek. Iya, iya. Malah koyo umuk lan. Iya. <laughs> Iya, gak gak ya terus. Ya iki apa tanduran tanduran kok sosok nebas ta. Oh, iya ngerti aku lho. Apa? Nebas tanduran iki lho. Oh, nebas-nebas. Nebas gak nebas. Lagi aku apa perlu benar pas. Oh iya, apa apa apa. Cangi total po. Oh total po. Iya. Iku atau pas entek ya kan ya. Iya. Iya ya benar ya. Tapi jauh sak witi sak oyote ngucek mana <laughs> oh, ya kan. Gue lepas sak Tadi ketok witi ngawur lah. Ya woi tok Ya Lek tukang nafsir bebek iki. Lek wong lanang gak sih berarti tidak. Iya apa? Cerangwe cerangwe cak cerangwe. Lek sepuluh batang. Bu batang iki wit ta? Ah. Lah iya kan iki tuh batangan. Iya iya iya wit terus terus. Polo wit tapi wit anu kok gadung. Wah enak enak nang. Gadung kabeh. Oh iya. Enak nang wis nang. Saiki borongane pira dak? Biasane kok tukune aku 500. Kabeh 10 batang ku 500.000. Iya. Aduh selarang. Wah kena iki durung ngero. Wah iku apa? Udah oh, repot gak tuh gak roy apa? Aku kira kira dodolan kulaan. Nah, tapi aku kan butuh saya gitu. Kalau nah. jadi bukti ini pencinta, kalau ini sak tombol di sini. Tentu. Kalau ini tidak bisa main. Ya kan lo, banyak yang tidak tentu. Iya. Saya kira gak percaya lah kalau bukti ini, kan lo. Saya kiki macam-macam jenenge buah-buahan, mesti bawa contoh sih to. Hmm. ibu gedung maling. rupiah. Ya emang nang durung tuwek nemen jek mampu-mampu iki. Lah wis ya enek wae gembel ya ae ditakoni. Didelok. Mulane lek ana bukti niku gampang. Lho kuwatir apa lek ana gadung kepuntir barangku. Eh, eh. Gadung apa batu kok dadi kepuntir. Dadi kepuntir kok ono katole. Oh gadung male. Lek cerita iku nek gadung kepuntir. Oh iya. Iya iya. Kene iki gak perkara podo lek paman iki. Iya iya iya. Masih bebek gak podo, masih ono dagang liyane. komono hmm. nik-nik sing rada rewel-rewel. Eh lo, kan masalah Kalau punya oh, apa, bakal servis lah nih gue. Ini kenapa lo yang kolak-kolak botol barat itu. Loh, gak sih penting lah hasil ya, Ri. Gak besi-besi tua gelem lah, bener-bener. Masih bandai gelem. Gelem. Pula banaji banawi <laughs> sing diratane dhewe Bantono. Ngawur oh. kono kula atus. Pokoke segala ditangani. Apa delokno dicit apa? Ya enak didelok cak. Ayo nah didelok nah. Soal delok iku gampang. Nah terus saiki ambek paman rene kono dicit dhuwit iki sik ana pentek. Dhuwit piye ana sih? <laughs> Lah penek apa ora nang? Eh cak ya apa sih cak iki cak? Aku gak nggowo. Nek dhuwit aku sik ono cak jenenge wong dodolan sedia terus. Nek dhuwit gemi ambek dhuwit. Iya terus? Awalan ambek kedua intinya kedua ya, Mbak. Lah saiki nek anak kono duwike ya tak kirim nek gampang tak golekne dhuwit ngono. Iya to ono, Cak. Iki sing gampang kene sik ono. Ono pira kok? Ono pira? Kene kene ya. Ono pira? Pira, yo ono pira. Ku kunci kok sik dah. Ono pira? Lah iki ate ditangi ponane peno, ya. Apa-apa? Eh? Ono pira? Lah iki ono 500. Iya iya terus iki aku ditang wong kono 1000 tambah 500. Lah, <laughs> kok iku gak mari nyawang kon niku. Lah aku ya. Atau golek peno sing ngendo apa ya ngini kuliahku. Iya. Yeah. aku janji lho ya. Napa ya? Ya apa iki cukup poe tok. Iya iya apa meno cukup tak ayo toyo tidak lemah-lemah barang lak gak ndelok. Lah, tai gampang ya. Pokoke duit gampang tak delok barang mas-masan no malah ono. Mas mas sing <laughs> oh, bicara mas apa? Mas apa? Mas apa? Kang Abu. Oh, mas Abu. Sabar iki gendeng sabar iki. Mas mas-masan barang-barang. Lah saiki Dari... urusan apa poe iki cek delok dhisik tapi aku saiki sing ngusung aku saiki janjian man ya bang durung ya iya iya dulur wonge iya iya iya pengarean dudu ah dudu ah terus kesenono cari hmm. saiki aku ngusung iku ge keranjangan apa sak pikul persenan 10 biji ya apa ya ngono ya iya apa enteng lho sik kula wong liya iku iya apa sepuluh eh sak pikul iku persenan sepuluh poin poin oh, oh. ya ongkos itu lu ngebu ya tadi ongkos itu ada ongkos mana mana sepuluh pekul lah kan itu lu ngebu peng sepuluh aku di Kalimantan ini sak pikul iku tapi aku kok kan padanan Kalimantan lah aku ngatur pak mau jok lu bandari ngawur lah itu waduh mencicil yang bandar ini yang wedok kok yang anak mencicil ini paman sih ambil aku iya tapi ngomong sih mandar aku <laughs> Ya apa lo? Karpe ngene iki, njaluk njaluk persenan pola ya, seneng balik nono. Pira pira sak pegol ngono lho. Wis umum pira ngono mbok apa. Nek aku nek borongan iku ya borongan kabeh ku, gak nek sikul pikul lan kabeh. Sak pegol iku 5000. Hah? Ya kae. Ha, Aduh, tak angkat dhewe mek bojoku wis. Lho, iku apa iku? Iku apa kan? Iku jeding. Oh. oh, ngawur ae. Iku jam sok nek Eh, padahal. Sapare iki dublek kok sapare. Yo, terus kok dikuriyatan. Pantes piro? Iki borongan aku nari bebek paman lah. paribasan pangalak wite kene. Ah. Iya iya iya. Ana nak cita saya iki. Tidak ada urusan sama saya. Bebek ae ya ora boleh kurang ajar kan lho. Tak ono lek bebek sampe gelolak dari kiri. Iya iya iya. Nek ono lek sik dulur. Iya iya iya. Pamane ono apa jenenge gelang putri apa jenenge Oh iya iya iya iya. Yo yo to. Oh iku paribasan kecemplung gak manggoleane. Tapi nek Mas Botong, lah eh, di patri. <laughs> Di patri. Iku sambungane kok di patri. Oh iya iya iya. Lah saiki ngene, Bek. Dikiborongan apa dikipikulan? Aku Dadi aku muli mesti sampean ya. jadi bojone iki dikai barongan ta <laughs> apa? Ya apa te? Kene lho karepe pokoke boro. Nanti dipekul mau mbok diusung mbok siji-siji karo jawane. Karo teko omang dulu. Sampai dulur iku ciri pokoke sepele. Iya iya iya iya. Sampai ciri pokoke sepele. Iya iya. Kakungan. Iya. Mm -mm. Muka aku ku elek man, mergo lak Lah kepiye lho? Iku kena setrum ta iku. Muka <laughs> aku. Kaya bener lak aku lak gak aku mbok jengkek. Ora ora. Saiki borongane piro, Bik? Lek eh, telung lima wit iki puluh wit puluh wit puluh wit iku nek pangan apa enggak wit tok dulu ta wah iki dicili wit dulu curu cedhe iku Iya. Nek sawet iku, nek sawet iku pating gem langsung akeh, sing ki Eh lho, tapi kok gak pentil. Masalah kon oleh goblok diarani bit boy mang anak pange wis dicuri iki lho. Ya kloto. Kok oh, gede-gede. Ya sebab iku kan mentile bareng. Iku iku gak pentil yo. Lha ana pentile yo ana gemlandule akeh kan gawe Oh, wong Asal utuh ku yo. Eh rek ngono asale tau ngembang. Mari ngembang mentil. Eh pentil, pentil. Baru lu uwo, mau pangi lu, pangi. Lalu sih, apa sak pentilnya? Aku ngusung lah. Loh, nggak poe, toh. Iku kan poe ku roto. iku nalika taun pira ya taun nalika wis wis kulaan apa ngomong apa Enggak, to iki kan metu taun 565 eh, timbang geger buri mana tahun ini geger geger ngarep ae ngarep ngono geger oh. ya apa mikir <laughs> temenan kok dibaca iya bacaan iku poetok yo iya iya dionjai terus kulite diguak polo diguak sing tak usung poetok lho ya apa tak kulite kok ngomong <laughs> sak kulite. Lah ngono ya. Pate digawe buah dalam kaleng. Balono kecap ae, narujakan. Cepat sentek ya sak kulite, sak teloke woto. Ya pengen tak telut-telutur nih Bapak kawon. Di ibu teko omah ngono lho, ngerti ya? Apa sak imbune aku mikir sak imbune sak matenge. Waduh sak matenge bareng kok. Lho, lah yo apa iki? Kalian talak penora rugi ta. Lah nek mateng mbok apakno to San? tak imbune aku dhisik. Heeh. mateng tak gono omah peno. Oh, akeh entek ya aja. Aja aja akeh iki. Iki dituku tanggane gak tak kenoli lo ya. Eh, eh, pakai noli ya wis soal penganyangan jadi. Yo yo yo yo Nah, apa sak susah? Loh. Apa? Lah wek daraku. Aduh, ana apa sak juta? Nyangan-nyangan njaluk 500. Disungkru ta, iki sing ngundhuh pena dhek ya. Eh? Aku terima ngusung ae. Aku sing ngundhuh dhewe ae. Ya pena sing ngundhuh aku. Ya lalo sak enung jenenge pamane pena ya kerja sama ngono lho. Nek gak iso aku lek ngusung tok sanggup man. Nek oh. nyungkru-nyungkru ngono iso. Ya wis aku menek, tak gak semu udun aku nek menek. <laughs> Ya. dumateng para mresani sedanipun. Dene nek nami kula anggesut. Atane lu biyen. <laughs> Penyenge tabane taban ngene iki eling sing biyen-biyen ah. Timbangane nyambut gawe sing gak enggak. Nyambut gawe awak noma ya bangkrut ae. <laughs> Semarai pekoro geger ambek wong wedok polahe ya omah to. Omah wis kadung tak petak <laughs> Kana sing nyewa. Saiki banting setir aku garap Tegal aku. Kandhane kok. Pertanian, pertanian. Pertanian aja saiki wis maju ati rendeng-rendengan ngene iki. Panen sak panen ya wis runtut saiki. Mari panen pari, panen dele, mari panen dele, panen jagung, mari panen jagung, panen jangkrik. <laughs> Ono oh, ya. eh nyambut gawe wong tani pancen enak. Tapi ya iku nek tak kandhani wong wedok iku nek kapan nang gone sawah iku aja sampe dicokot ulo aja sampe dintup kala jengking. Wae beduk kelongkong karo tengah sawah. Tapi sak kandhani nek kapan beduk iku ono ana jawabe. Dek nek kapan beduk nang gone tengah sawah iku aja kelongkongan kudu dijawab. Tapi ana beduk dudu-dudur iku ngomong. Eh bismillahirrahmanirrahim. Beduk sali Allah sih jari apa kan apa-apa jari biang katok barang-barang. Barang putihnya sih barang apa nyimpang. Barang timur digawe acar. Beduk dia nih ngono sih. Kadang ganti ngono gak percaya. Ayo ini malah dintup oleh jengking. Wah, ngecepok kayak bening. <laughs> eh, wak bening ya apa sih aku? Ya, aku ngomel yuk, ngame. Yuk, yuk kak, ngomel kak, masalah nyambut gawe ki lak kudu banting setir sih. Oh, ini setir? Kira mm siapa ini banting? Setir siapa ari? <laughs> Wah, pokoknya banting setir kok setir, banting setir itu ambil lali. Oh, ngale. Ngale ya omae he? Eh? Diosong. Gak, didol. Ya, apa dong omae? Oh, lagi ini nyambut gaya lak no, mata bantu. Mak dodo, hmm. sampean kok apa? Hmm, saya ini garap tegal lagi sih ya, kong duru ya. Ini mari, apa aku gak digaya kamar mari? Gaya apa? Kerangkainya. Terus ngilmu apa? Peternakan. Peternakan apa? Pedes. Eh? Pedes. Ah, kau ini ngembari bakron nah, ya. Lah saya peternakan apa ya? Ayam ta bebek nang ngono. Ba iso wae dhewe iki pakane lu angel. Lah oh, saiki akeh. Ya apa nek dingoni ula? <laughs> Ula. Ya nek kobra. Eh, aja, iso masih ngilmu kobra. Mare perkara ae ngono. Lah ya apa iku nek kamar. Wis bapak dibongkar ae, Kak. Ya, dibongkar ae wis. Tandur jagung. <laughs> Ya ana selimut wis mul anu kemulan selimut limo. Ayo bosen sih bola balik kemulan selimut ta. Selimut lu kurang lemah ngono kok tak kandang tak bisa. Aku lah ngene pengimut. Ngimut dari ngimut yang kata. Kayak iki apa iki tegalan iki lak wis payahe panen ya. Nah iki wayahe panen iki baju kurang, durung ana udan. Ya apa bayu dalek nang ngene. Dalek ngene nek durung ana udan iku, ana udan. Ngekom kodok. Eh kodok dikum. Iya. Bau dan kodoke mati. Wong kodok dikum ngono. Saya apa? Saya wis ngene ae gotong royong nyambut gawe loro. Tak umur ta. Terus umure? Lah, aku sing ngangsu kon sing mekul. Mekul banyu digawe nang sawah. Ya iku agak sedukur iku. Apa? Wah, panu kaso dukur kaso dukur. Wong tak. Ya apa wong sawan mekul. Tadi gledeke kok ya? Eh? Gledeki ae. Lho wong lho tegel tegel tek ronjalan entek banyune. Utak kabeh. Iya nek kapan nang gone ambung aspalan kon niku. Repot iku kowe tukuan apa? Saiki apa paralon. Eh? iyo paralon di sene kok ora dilek nang sawah. Paralon. Nang ngene tegalan iya. Disekno nak iya boleh ngisekne kan mesti ini. Ya sampean nimbo. Aku nimbo. Heeh, mm, ngerono. Kon sing delok nang kono ya. Iya. Enak. Nek mbok e. aku celuk-celuk wis. Eh, wis ae. iyo? Kok padha ngurak manuk ae. <laughs> Repot sama nih, ya apa? Ya wis, di delok rono, iya. kurang. Eh? Masih entek pisan. Masih? Iya. Duh, Mas ndi di Mas? Mas yang kono nang asrama. Tak kei wong kok. Mas kok repot wong tani gak ngerti Mas. Iya saiki ya, usume omo iki ya. Omo apa? Eh? Omo apa? Omo bojone Pak Kromo. lho omo wereng wereng coklat kan iku. Lho disemprot wong obat saiki. Uh, Wes. Obat apa? Minta semprot cet yo sampai apa nih gak mati. Iku lawang lah. Ayo ciburi ki nongani lantorogong itu nong omai kau parah nih. Iku lho kutu loncat. Kutu loncat. Iya, kutu loncat, loncat tinggi. Ah, iku olahraga iki. Ayo iku tambah nemen iku. Sampai lamtoro iku akeh sing mati. Padahal iku gawe pakane sapi ah, Iya, kowe apa gawe pakane wong barang enek iku. Lamtorone. Hmm, Ayo. Ah, Saiki nek kapan kono-kono tengah sawah kon tak kandhani ya. Lha apa? Lho, kok nek tengah sawah iku ambek umi-umi oh. Lho, sing ana wong gendeng aku lah. Lho, umi-umi itu apa sih? supaya kacau kula. Heeh. Aku mung kok krungu sampean ngomong ngono bareng. Lha aku memang salah sepatuan. Eh? Sepatuan. Sepatu but. Mangkane. Tak jengkol aku jange jenis sepatu ku gak ono. Waduh lha opo sepatu but ya niku wak kene. Lah iki kapan nunggu di tengah sawah nunggu ya. Nunggu di sawah gentenan tarine lagi dipangani manuk ae. Lah sampean gak gawe wong-wongan. Iko sing ditarik wong iso ya goyak iko lho. Sopo kok ditarik? Wong sapa sih? Kon iku. Wong wongan. Eh wong wongan. Hmm, tapi, aku sing nunggu. Tapi mangane ngono apa apa tarik. <laughs> Nang aku sing ngene iki. Iya go trendang sampean. Iya tapi ini kapan dok kono ya ngene kapan apa hujan. Kono aja ngiyup ndok dindi. Aja ngiyup itu dayang aja. Wong ana gubuke. Eh? Gubuk. Gubuke robo. Lha ala. Ana angin apa? Wis ngene kok gampang wis. Nggone kapan aku Gandrusya nyep nang ngene wit kae raja wis. Aja iku wis suwe dadi gae. <laughs> Wis kon nama ya pamela pisan tuku mes wis bedara ya apa? Iya yang delok tanduran kok ya. Iya iya kurang apa. Sati ngene cepak nang nggawa panganan pisan nang kono kono hmm. digawe maman. Mam. Iya. Kok kendi? Kok kendi? Bisa nang apa? Pari bondam kono. Oh, kono. Ayo tuku mes wis. terowongan murah. Ngopo? Bentar irit di sini ya. Kok kuburan nih kok? Lah ya pas lah sebelah kuburan nih. Tadi tau wis dhisik ngono lho. Eh pak! eh eh pas aku kari. Wis ngomong ri. Iki mau pundan ya. Lah apa kok caterono iku. Oh wis kepo gede men sak ana wit po mang ngono Sebelah sebelah Pak. Sebelah gak ngerti aku. Iya. Dipikir wit Po ini. Iki lho. Lah iki lho sebelah sebelah lepen. Pernah itu apa sih? Po. Nggo lak wite mangga iki. Opo oh, mangga podo ae. Oh, podo ta. Podo mangga pelempo podo ae. Eh, Bek. Nah. Apa? Ojo nang wah grombol-grombol dendet tawon tenan. Nek yo tak senenge poe gede-gede. Blondo ya. Wis ya. ya. Ojo kene po rajo kabilah. Lah iya, lah iya. Solene cereng ngene wis situk pira nampak manusa putus. Wah, kok iki tak kaya dagangan lho iki duwe tak kaya kulaan oh. iki lho. Kos kaki 1000 iki. enak borongan lho ana gawe acara bangku kan aku dadi safari ngono lho amre iki dhuwit oleh akeh ya iya terus ana wong tuku situk dirayani meneh ana tuku loro meneh meneh dadi hmm. kok dhuwit nglumpuk akeh lebih teko 500 ewu lho tak bakal butuh ngono lho tak enak siji meneh loro meneh telu meneh lho <laughs> <laughs> ya wite nek kuat gak kuat lambi yo mawur nek pegel lo mawur tapi aku yo yo apa nyewangi paman ta yo apa nak ya duwe sak yo iki ya saiki iya duwe duwe wis hitungan dhisik lah dhisik mburi kuwi tung pira engko rugi puno iki kate iso diitung lo iki lo pokoke borongan iki borongan cepat entek ngono lo sak ngono iki 1000 sing wis dadi 250 lo iya tapi anu ki lo woi woi woi sak iki 1000 bisa ngitung ta kan sak 4000 Iku ono lek 1000 biji. Lah iya mulane. Wong gak diitung lah yo. <laughs> Apa dhewe kira-kira? Pokoke woi ya kelo gembel. Ono ah, wong sak wit 1000. Ono 10 wit lho akeh lho iki. Lah ping 10 wit piro? Ayo. Ngono ngono. Wis saiki aja kakek ngomong pokok tak duwiki. Iya iya iya. Ana ah, jak wis mana iki kok badine akeh. Lah iya. Nang duwi ono wis. Iya iya. Lah ngono wis kongresan cek banter badine akeh. <laughs> Duwe lakon bawa mesin akeh. nek ngono. Heeh. hitungan kira Allah tuh Allah telo polo Pak Polo iku oh, Pak Pak Bayan Pak Polo iku apa jare tadi apa lho Pak 60 aduh wis 200 hmm. ya 250 ya tak gawa dhuwit ya iya iya wis iso kae iki peno wis jarno gak apa-apa peno oh, duwe gak apa-apa yo peno dhewe iya pokoke kok aku tuku lho ya tinggal tinggal nari itu rokok ya piro Iki ka sawilo. Wah, wong sing ngobong-ngobong, sing ngobong-ngobong paman mana. Iki beca 500 200. Loh, aku lho kene lho kok ngono lho. Loh, aku percayane ya. Iya, ra wis bal patro aku isis lho, isin lho. Lah kan eleke ta wong terang-terangan. Iya, iya, iya. Yo, aku oleh pesen teko peno lah, engko ngusung ya sik oleh maneh. Jadi tanding kanca 5 bati kawan kawan ya. Kok yo kurang wong 250 kok 5000 kepak. Nang dipen kabeh mari duwe iki. Wah, iki dodol lho, Bos. Kata-kata nang jare 50 wis. <laughs> Wah, apa kata-kata nang 50 kok tak tari tari tari. Lah nek kurang tak jalo paman kok, lek kurang e. Ya pitu setengah, pitu setengah. Lagi 5000 sing lurus setengah jalo paman yo. Ya tapi wis ya ono dhisik ta, Bre. Tapi kok gak pantes engko tawuran iki. 10 10 10. 10 apa? 10000 lho. Wis lek wis lho. Eh? Yo nemen-nemen nek ana kono durung lho bebek. Nek sekolah kuwi lumayan. Nek kok 10 aku njaluk persen teko peno ku koi 20. 20 biji ya. Tong 20 biji man. Lho, ha? Kon kok ngono ra. Jadi milih tamanmu, muwi ta. Oh, tak kok tak no kon niku. Bagi 10000 ya. Kon balik ta? Lagi kon. Ya kita balik ya. Ya ya balik. Ayo, Bu. Ya ya. Lah, lho, Bu ya. Lah tepae lah. Iya. Nah, ya apa ini? Ngomong Lah, cepate lah. kan mah nyelok piro nyelok sepuluh aja beringi sana oleh bati ake gitu bani kan iya buk iya buk beringi kan ini kan safari ya kan itu oh tuh lima lah apa eh kan rumput seri setengah pun kan di baklaran ya omah rumput setengah ayo Wah, foto lo abis duit, cek pelitir. Ya, kenapa tak warung di cek? Iya, iya, iya. Mari ngono, ini kok aku sing usungi. Iya, iya, iya. Kelompok no. Kak, kak. Kelompok no aku ya. Iya, aku sing menek, kak. Iya, menek. Usung ngedol aku. Nah, kok menek, Iya, jok kuatir, wes, no. Jok beres, beres. Pokoknya si ngedol aku, lho. Iya, iya, iya. Loh, si ngedol ya aku, teh. Iya, aku udah jauh, jok, bebek. Aku buku. Gak paman, iya, jok, oh. Ini pamanmu itu ngoyong ngundu, dek. Tinggal, Iya, iya. Jok kekiran. Cak Basman, ini saiki yuk diundur dewe, penuh sing nang dusur, aku sing nangisor ngisor. Loh, lah, kan gak melok menek. Lah, apa kok ngedok menek-menek? Loh, menek, aku. Ya, kok omong, Cak Basman? Lah, aku bisa aku menek, Ayo, wes, tak tunjung gini, wes, tak tinggi. Nih, nih, nih, ya, aku, aku sunggi ya, sunggi ya. Tak Aku tak bukur ya. Iya, benar wes lagi. Nah, mancing ya, Tak pop kok ya. Lu nak kerumah boleh. Ya sama. Nah, kerumah kok siapa kerumah? Ada ada, wes ya. Iya cak. Waduh, deket deket. Lu, aku nak. Ya, aku lagi sana teblok lah cak. Eh, eh. Nah, aku jauh betul lah. aku kadu kadu lah. Wah, ya, ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, itu kan itu kan itu kan cepat terek lah salah lah wah salah oke ya aku bro aku bro aku bro ya tong dua telok teman temen temun si raja pada raja, si sedeng pada sedeng, si kenek pada Raja kenek kan teman. Rajanya kan pada kenek. Baik kok. Kedek kono. Kedek kono. Iya aku canggih bisa. Iya bodo ae. Sik sik ta. Duk kok madam foto madam sing mesti kudu becik. Kok ono wong menyanyi ta? Kok ono wong menyanyi? Sik ta. Iko lho. Mana iko? Mana pa kok cak? Itu pa kok apa-apa? Lho, pacing. Pacing kok sawono gedene. Apa itu? Kecil ini kau Apa itu? Wah, celen. Celen itu kayak so menek. Kayak so menek tapi gelo irung nih. Kamarana, kamarana, kamarana. Budeng, budeng. Eh, budeng. Kok sa budeng kok kelamben? Loh, kok ada buntute kok? Lah, kamarana. Nah, sing do misah kok. Kamarana, kamarana. Eh, buang, buang. Eh, buang, buang. Loh, buang. Nah, nah, nah. Ono uang. nah ana uang ana ubel Nah, ano ba? Ano ba? Nah, aku sugin na. Nah, aku sugin. Nah, aku sugin na. Aku sugin na. Kaklamot, yun siya. Nah, sugin. Sugin na. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Lo, lo, uwang na rin. Uwang, uwang. Lo, lo. bogor loh ah. eh, nyugi gak tepang ki benyak no oh benyak benyak kau ada uang kau ada uang kau tuh benyak benyak kau ayo dulu mana nih enggak gue lah kau nyugi gak tepang nih kau dengar tuh mana aku eh siapa kau sana gula teh eh gula teh rasa aku budeng iku mang lho kan budeng lan delok irunge wis kaya budeng kan iki ngawur ae iki sing geger iki kok sing iya kok sampeyan iku Lho, kene ana lho, apa kudu iki pelem? Lho, pelem le. Lho, kerang-kerang pling-kerangan. Lah iya, mondok lak delok-delok. Apa? Lho poku. Nek njaluk iku ngomong. Lho ngomong njaluk. Tak aku njaluk poin Niki pun barang dagangan niki sing gedhe, dene gedhe, sedengan, niki sing rodok cilik gulaane nggih dhewe-dhewe. Loh ya aku dagangan yo terus apa? Poe sinten iki? Pagi, poe sapa? Kulo, pret. Poe sapari. Hah? Poe sapari. Poe sapa? Sapari. Pret. Lantas ini pas oh, apa? Pas apa? Ini paku. Empri. Oh, mari pet empri. Iki apa ya? Ini kok ini kerannya. Ini lo kerannya. Hmm. Iki bojo kula kula buah. Pas jaman itu bojo bener apa nek dadi aku? Lho cek ro. Bayu bayar aku bojo bener. Lah ya kan iku malah aja merem aja ro. Ah, wis mawon dipamer. Wis mawon dipamer-pamer no ben gak wawo ya. Oh, Cicir anak gerdu. Niki ngeten lho Kang Senen nggih. Tapi tapi jelas nggih. Kali markaban. Hmm. Satari dodol kuwi peto. Nah wi te wong e wong didol aku. Wis rasa kan sampean. nebah, Dek, nebah. Sampean po iki tuku tuku nang ndi? Satari. Satari. Tuku nang ndi? Satari. Coba tak pergi, saya aku sing maju. Kalau aku jek wong e. Tuku nang penuh? ngeten nggih Mas nggih Kak nggih hmm. kok kran nggih niki kula nembah 250.000 250 niki kadane pinten kadane safari bajuannya di di dikene sapa safari Hah? Eh beri aku safari. Kok lancang? Kok lancang? Kenapa lancang di safari? Kenapa aku mau nikah tegal pun? Tegal. Kenapa aku bayar orang tegal? Lo. Tak diangkut. Eh, eh, hop, hop. Tegal nanti aduh. Oh, jadi tegal petong ay. Eh, hop, hop, hop, Ana pedono wong esuk sampe gopo kabeh. Ono lho, kok dipren ya, Dakno? tegal kuwi iki. Wis tegal tegalmu aku tuku sapari ya, Dakno. Iki pelemku. Pelemku kapan kok nandur? Lho. apa sih? Aku nandur laporan peno kene. Ya kalau laporan ngono. Pacet aku nandur pelo, lho ta. Iya ta. Ya apa ya, Pak? Pacet aku nandur pelo tadi po ngene ta. Wah, ora kok niku. Saya aja pacet. Basman. Wis saiki nek kon gak terima ngurusan sapari kono pokoke aku. Iki tetep. lho, ngene iki urusan lho, pas lho. Oh, barang kuahan. Iki 150 iki duwe peno. Tuku nang Sapari. Tapi po iki tegalku. Tak ngene nek, nek panjang tegalmu, iya, hak milikmu, nek wis kurang ngajar iki Sapari. Lah ngene tak diurus sampe salah Iya, tak nek ya, Bapak pelem iki aja didol dhisik. Iya, iya, terus. Oh, tak Aja ditol di sana sih. Kayak jurus nang disapari. Iya Biasa sapari nang warung lho gedhu. Ayo kita kan sapari. Ayo ayo ayo. nyambut ke marung wayah rendereng dengan konco gembruduk karena sing bayar ayo pung dulu konco jadi wayah rendereng dengan udah nyelak bayari ke anak belas lho lho tuh isu erik ini Sabari. Apa? Eh, duit itu mungkin belum kok. Tapi si Marung jadi bagai. Kalau tak pakai dewi, kok mangan mangan no? Apa iki? ini butuh apa kan iki? Iya, butuh kopi ta? Campuran. Kacang hijau ta? Campuran. Campuran. Iya. Eh, kacang kadal kan. Ah. <laughs> kacang kadal kon niku iso ae. campur kopi cecek banyu wedang-wedang. Wedang. Kita kake titik ae sepaham Wedang kopi ta wedang jahe ta wedang kencur. Ya Pak, jalan wedang apa? Apa? Iki warung nyar lagi lho. Kalau nak kunci pepet ya. <laughs> sing maru gak kuat kalau nak kunci pepet kano wah oh, pernah gue pepet kano maru gue cai cai cai cai cai ya no cai ya kano lewat tang cai kade gula cak Eh, kan jahe gak gula. Gak ta? Iya. Kopi ae. Kopi campur jahe. Kopi jahe kan ndok. Iya. Ndoke durung ngendoki pitike. ya piti ae dicampur jahe. Anu iki segone apa sing ana? Akeh segone. Gogolong, sego golong. Iki nurut ala bancaan iki. Lha iki sembarang iki sing eh, iya gotong royong. Warung sepeda. Lho ngono lho. Sepeda sepeda kadang-kadang di kadang-kadang di joko bengi warung. Sanane. Terus sawang iki butuh apa? Sego apa? Sing sego anget ae wis. Sego anget sing setengah anget ana sing anyep sego kae banyu ya bukan ana ana ono kok ana tok iki warung ta jaringan ae garingan garingan seko seko putih seko putih landok adik sendok sendoke diselengere-arek men durung dibalekno ya ya ganok ya ganok tapi tapi lho ngarep yo warna api warung iki yo cek buruk bangun iki waken tekku iki Yang dikuanti. Warung Surabaya camin toh. Loh, iya menyene. Kadang-kadang anak-anak ludruk bisa lewat ini. dicantumno. Iku nak oleh bantuan teko arek-arek iki. Yo, amin to hari teko laban. <laughs> Lho, eru Iya. Oh, iya jane golek laban rek. Ya apa Jimmy ya, Bang Jimmy? Wah, wis. Saiki menter saiki rek. Watu ae. Watu terus ana kok. Iki diwedangi diomongin to ae. Lah awakmu ngajak omong-omongan mbek aku. Aku teh, teh sangat terus sekone rawon ya ah rawon sekor rawon ngopo hmm. sekone ri ada iwak ta eh ada iwak lah ana duduwe tok ya ya duduwe tok ya ambek iwak ya duduwe iki ngono macam-macam ana sing asin ya ana sing setengah asin asin aja ndang brudrek Wah, sing biasa ngono ya. biasa ta iya. Sing ngono pri? Sagu, sagu. Kapan kok dawane? Iki ari, awakmu sagu kok ngirian ri. Nah <laughs> irian iki kok sing botone sagu kabeh. Lho, bubur ketanira kaya sagu. Lah masih sapa-sapa mangan sagu lah gak apa-apa wong panganan. Wis sak sagu, bubun apa bubur. Sama <laughs> muni bubun aku ri. Jalek sapari jalukane angel-angel sejak anu wis mangan meja mari Jembaran dipangan apa sih wong ora jajan iki. Sudah wis ana jare ja. Ono ono ono ono. Bocah lu apa? Bocah ulek kerja ulek. Ono rejo ulek ono. Jenang gula, jenang gula. Ono sembuh wareng ono. Jenang gula, ono. Ono. Kicir-kicir. Ono. Kula nyanyian kabeh. Jak cengur, jak cengur. Oh, sayang, ri, cimur apa gimana? Sayang ri cimur ri. Apa? Tenten cengur hari ini. Nah, cengur pun apa? Cari lambe ini. Oh, oh no, anu, wek no segorawon, segorawon, teh panas, teh panas, susu panas nggak ada tadi? Susu eh? panas? Ah, sing adem eh, ya, panas oh, nggak? Oh, panas, oh, kaya enak adem ini, kaya enak ri, eh? adem ini enak. Tangan tangan, tangan tangan. Wah, cik, cik panas ri. Nek kono njaluk ngetan-ngetan. <laughs> Dur nyemet kompor ya kemari. Iki warung opo karepe iki? Wis sing sing cedengan ngene cedengan. Ya Iya Anget ta? Ah. Iya. Ah. Anget kuku. Anget ta anget. Anget. Anget Iya. Ya mm-hmm. iki tandang iki tak ndukur kompor, terus tandang iki jokono ngono lho. Jadi ngomong mana iki? Tandang iki tak ndukur kompor. Iya. Kulo dandange Jokono. Aku njur tantang ngono ta. Oh niku nak ya kata di Jokono banyu. Dijaki banyu, banyu eh, apa air iki? Cak cak lek mboten orkes iso ngono. Lho, aku iki orkes orkes iso. Aku tau bagi kok takon orkes. Iya, iso. Oh, iso. Sebab warung kene lak are-are lak gelek rene. Lho are-are iki pasti nggo kene iki pasti. Oh, pasti ya. Pas sing nggon iku lho. Oh, iya, nggon ya. Heeh, nggo kene kuwi are-are nang nganggur. Iki nang wedane kok ngomong ae. kanca dhewe gelek ren. Gelek arek-arek iku. Cok wae. Damal bareng. Iya. Tapi tapi biasa sak pisan markeco rene. Markeco mesti wirai. Lho iya. Ini nane, ini nane rene wirai. Iya. Baik, iku siapa iku? Ndak piro lho, ndak piro. Kene iki dodol banyu tak dodol omong. <laughs> Wis sak entek piro durung mangan kok entek piro safari iki omong. Nek iku ngene. Wis sing mangane kari ngono. Sing ngemplok iku kapan? Lha lagi iki mangan Wong sing ngomel tok ada Wis akeh nang godhok-godhok ngono. Iya wis. Hmm. Kang gawe pegawe ta? Ah, kang mburi masa pegawe nggo ngarep pelayan ta? Oke, nggo <laughs> kong lho. Ono wae to akeh. Cara niku macam-macam, istilah kuwi ku akeh. Ben benar tak rene meneh, aku tak butuhno kendang. Iso, butuhno. Kendang iso, iso. Sing kiri ta sing tanggung ta sing iku sing buarang ora. Wah, iki bagian iso, iki. Bagian kemisah sembarang isa. Eh. Tapi tak nak buri dia ya. Iya. Kon hmm. kena tapi enggak wasa wasa nara nara ya. Jangan nak ketok melaku lah enggak kagawin ya. Iya tak awi. Tapi aku sih bayari lek ngawi uang bulan. Ini ki banyu ini banyu seumur. Eh duit emang lu Wah ini lo. Tapi susah mono kok. Urung anu. Kira kira kena kira selawe selawe. Ya selawe nu pantas lah. Iya selawe kondisi Lha ah, eh, eman apa iki? Eh, eman eh, mangan. Mangan mangan ngawur ae kono kono resiko. Ini mangan Mas, ae bebuk mangan bebuk. Oh, eta esen ngomong. Eh, iya, iya. Ayo ngomong ngono. Kok beli pesenna 250? Eh? Balik ta piye? Lho iki Pak Becak kurang 250 gak ono lho. Eh? Iki jale wak Bali ngono lho. Oh, wak Bali. Nanti mangan wak Bali. Iki tabuk. Iya lungo dicit tabuk. Tapi penolak oleh koyo gede jange. Lho, Kak. Lho iki. Lho sabar. Iya, sabar. <laughs> Iya. Eh? Apa? Eh? Aku tak setek dhisik. Oh, kene. Kene lho mangan-mangan dhisik apa kok. Lah kene ri kene. Lho ben rematik kuku mat. Wis tak gampang kok tak sentek lho. Kok dilem bakal salah ngomong ngomongane. Wis aku tapi jeding kok. Ono perlu dong? Eh? Ono perlu? Ono ono perlu kok perlu. Kok perlu sampai hari? Mari rezeki. Ngomong aja. ana aku safari ku wakil lho safari ke aku tok lho ya iki safari kon iki safari tuwo <laughs> iki safari kon safari kon kendang ku yo ana safari kon kok iki oh aku ta iya safari dhewe dublek kon kon sik ngomong liyane oh ana acara lungguh kene ri safari lungguh sak lungguh safari arek ganteng anak wong gendeng Ya ora kenal. Apa lah apa? Iya iya sok kene ya. Kok apik dik kon. Oh. Dedian kan apik kancamu kan tahu maksudnya waikon sih aku. Manis. Pinter kan? Nah, lulusan apa SMA? Pinter kan ya? Pinter, sekolah. Sing kandel iku pelem. Hmm? Sing kandel iku pelem ta? Ter ta? Ter. Iya. <laughs> Iya kan iki ya? Iya. Pinter ta. Lah ya wis pelem sing tebas kok ya. Oh iya kan. Ya pengaran kok dhewe bodoh. Lah pelem iku tinggalane paman. <laughs> Hah? Tinggalane paman. Ojo oh, nek ndak paman-paman ta. Lah kok pelem tinggalane paman ta? Enggak ya. Tinggalane bebek. Betul. Lah kok kandel dhewe? Lho, iya. <laughs> Eh, wes apa iki? Ya, carine nekmu jare. Hayu <laughs> nek kok kok dol. Eh, kok kok dol? Butuh dhuwit kan aku. Eh, butuh dhuwit. Butuh dhuwit kan dol. Heeh. Dol kabeh apa sak omahe? Lho, <laughs> lha pulu lho ta. Kok lulu lha iki wong tegaku, pelemku kok kon dol. Lho kok iki jini, eh? kok iki jini ta enggak? Eh kata iki jini wong iki wekku. Lha kok iki jini karo ane, gak apa-apa. Kok karo ane karo ane wis kadung di proyok ambek Pas seman pelem kono arene. Perlu larang 250 kan? Heh, 250. Lah iya kok lancang iki wong tak iso kondol, hmm. heh. Tak kene kono tolos wae. Oh, temenan peno pinter golek obat ini tak cai peno. Aduh. Mati apa? Ngawur ae kono iki. Iya, Pak. Tak sapani ku golek obat aku minta anu. kan akeh, Bu. Aduh, temenan mau teko bluk waduh sana blok ngono. Terus iku Lemeh ku batini akeh kok, temenan deh. Baik. <laughs> supaya apa? Hmm. Terus nyelebok. Aku ukur. Aku ukur. Bopo kabeh iku mang. Karo sing nyawat. Sapa nyawat, Bang? Aku. Oh, tak no. Ora sing nyawat. Ya apa Iya, iya. Ayo, kok kudu tanggung jawab. Eh, tanggung jawab kon. Ngono tak tele berarti. Cucuke sapa iki? Cucuke. Masih kadung kon, kadung kon cocok di basman ono. Sisu iki sapa? Ya aku. Sampai sapa mana ya? Aku Siwi. <laughs> Oh, kon melu ae. Aku duwe gak talangan ijen. Sampai sapa? Kartolo Selawe. Mriko niku salah ri. Lah karine ya gak aku. Sapa? Keluarga aku. Lho padha ae iku. Wah, iki salah ri. Wong duduk barange ya apa? Barang sapa? Hai duduk barange. Duduk barange sapa? tangan suwe iki pokok duit kurang ngono. Iya, jek ono kok ya. Iya, terus kabeh piro? 250. Nah, iki karine 50 iki. Loh, baru saya kerjake hari ini. Loh, sing satu sing kok gampang tak kenal arisan ngarep tak. Oh, iki cara ngatur ta. Ojo arisan ditul itu Mas. <laughs> Ora ngatur saya ketak nang ngawur ae kono. Kan ngono lho, ya apa kon niku? Kon niku kok sampe ngewangi safari ngewangi paman. Roh mang diomongi nang embung jare iki duduk safari. Lah roh ngono lha apa aku gelem. Nek wong tegal ku are rek ngerti. Nek poh peno. Kok iso keren. Nek tak bas mang njaluk balik dhuwit, aku yang njaluk balik pencet. Pencet nang witik kan. Ah, koloten. Pencet koloten, munggah koloten. Oh, pencet gak dikolot. Oh, tak nang ngawur ae. Pokoke kok tak gelem pokoke gar sito le ngono duwe iki dik wodo. Lu tak balekno, Kas. Ablak. Ah, hmm. Ya, ya, ya. Ya, sing gawe nek kartolo. Eh hmm. lho, wis ngawi apa? Kontek urusan besok kan. Iya, iki lho. Iki repot iki kok anak dhewe ta. Ah, saiki wis Allah Wis, pokoke gampang. Sapari ngono pokoke balekno duwe. Iya, ngono, Kran. Aku ngerti nek iku.